amahoro mwebwe mwese mukurikira hajya isanganiro kaze murano ano makuru mu kirundi yahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma nayo hikuye imana akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira leta y'uburundi iherutse kwemeranya n'igihugu cya indoneziya ko abantu bava muri ibyo bihugu bibiri bafise ibitabo by'inzira by'icubahiro canke by'akazi binjira atamushabarishe mu nama shikiranganje yo ku munsi wa gatatu herekanywe ko ari mu ntumbero yo gukomeza imigenderanire umugabo umwe wo muri komine kabarori intara ya kayanza yarayaciriwe umunyororo wo guherayo na senare nkuru yaho mu kayanza byagirizwa kwica uwo bari bubakanye uno munsi mu gihugu cya Qatar niho hatangura ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose icyo gihugu ngo kikaba cyari bikwiye kuko ngo cyanubatse ibibuga bitandatu iruhande y'ibindi gisanganywe murakurikira muri ano makuru umwihwezo w'umuhinga w'umumenyesha makuru w'inkino mukanya nido nido ryana makuru cyangwa kuri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaramutsa integuro y'ibwirizwa rikura amafaranga rihishwa impushya zo kwinjira mu bihugu bya indoneziya n'uburundi ku bafise ibitabo by'inzira by'icubahiro cyangwa by'akazi yaremejwe n'inama nshikirankanje yakoranye ku munsi wa gatatu umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye akamenyesha ko ari icifuzo cyo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri no korosha uruja n'uruza kuri uwo mugwi w'abantu hakaba ariko hasabwe ko ayo masezerano leta y'u Burundi yo yavyaza umusaruro mu bijanye n'ubutunzi mu ntumbero yo gukomeza ubucuti no gufashanya hagati ya leta y'uburundi na leta ya indoneziya haratewe umukono ku masezerano akuraho irishwa ry'amahera ku mpusha zo kwinjira muri ivyo bihugu no korosha urujya n'uruza ku benegihugu b'ibyo bihugu bafite ibitabo by'inzira by'icyubahiro hubahirijwe ubungane bw'ibihugu no gusubirizanya mu ndumane ayo masezerano aciye inzira ayandi azoshobora guterwa ku mukono nk'ayajyanye no gukingira irihishwa ry'ikori inshuro zibiri no gukingira imitahe mu ntumbero yo gushyigikira ishingwa ry'imitahe hagati y'ibyo bihugu bibiri inama shikirangantego imaze kwihweza iyo nteguro yayemeje mu byo yashikirije hakaba harimo ibi bikurikira gukora ibishoboka kugira ngo aya masezerano uburundi buyabyazemo umusaruro mu by'ubutunzi kuko icyo gihugu cyarashoboye gutera imbere mu mwanya muto cyane kuraba ko atamasezerano mu bisata leta ishyira imbere y'ibindi yoshigwa k'umukono nko mu burimyi mu ndero mu butunzi mu buhinga bwo guhanahana amakuru ubudandaji n'ibindi gukingira inyungu z'abarundi bibwa cyane cyane nk'abarangurira mu mahanga kandi ugasanga uburundi bufitaniye amasezerano n'ibyo bihugu Prosper ntagwamiye n'umuvugizi wa leta y'uburundi mu gisata cy'ubutungane umunyororo wo gupfungwa ubuzima bwe bwose nicyo gihano Senare nkuru ya kayanza yahanishije mu ntahe yashashe kuri uwa gatandatu bizimana jean avuka ku musozi rukere muri komine kabarore y'intara ya kayanza yagiriwe n'icyaha cyo kwica umukenyezi wiwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu uheze wenyine kwica umukenyezi wiwe yari yahunze akaba yahavuye afatirwa mu isoko ya ruhororo mu ntara ya ngozi mu ndwi iheze ababyeyi biwe nabo sentare nkuru ya kayanza yabahanishije gupfungwa imyaka mirongo ibiri ibagirije ugufashanya icyaha ngo kuko impuzu z'uwishe zatowe bukeye ku muhani wabo abo bose bakaba bari baburanye bahakana icyaha Icho kibazo kizotorerwa inyishu n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva iryo vuriro rito rya Yanza rimaze imyaka ine ritanguye gukora nk'uko bimenyeshwa na Nezi Yandayiragije rirongoye iryo vuriro kuva ritangiye gukora giri ibibazo bimwe bimwe by'ubukene bw'ibikoresho akarorero ni nk'ubukene bw'ibikoresho byo wagwa inyi nk'imatera n'ibitanda ushitse kuri iryo vuriro rito rya Yanza urabona ko ataruja n'uruza rw'abagwayi ruhari akarorero abakorera kuri iryo vuriro rito rya Yanza bavuga ko abagwayi bugorovye badashima kuhaguma baca baja kwivuriza ku yandi mavuriro kubera ko iryo ngororo ridafise umuyaga nkuba imyaka ibiri iraheze na intandaro y'ubukene bw'uyo muyaga nkuba ngo akaba ari icuma gihingura umuriro wakoreshwa kuri iryo vuriro cahiye muri iyo myaka ibiri iheze ivyo navyo nk'uko bivugwa n'abakozi b'iryo vuriro rito rya Yanza ngo uretse ko bidakunda kwakira abagwayi bisabwa ko barara ngo n'ibijanye no gusukura ibikoresho byategerezwa gutekwa ku muyaga nkuba ngo biraheza bigatekwa ku makara ari ne cimpaya ajejwe ubutunzi kuri iryo vuriro rya Yanza amenyesha ko iryo vuriro ryinjiza uburyo buke kubera ko ryiturwa n'abagwayi bake ivyo navyo ngo bigatuma bimwe mu bikorwa bikenera amafaranga amafaranga be n'ibikoresho bimwe bimwe bibura kubwari ne chimpaye ngo hani naho uburyo bwo kuziganiriza muri kazoza abakozi bafitaniye amasezerano y'akazi n'ivuriro bubura agatanga karoro kw'iryo vuriro riheraniye ishyirahamwe UNSS amafaranga agera ku miliyoni indwi n'ibihumbi amajana atandatu na mirongo itandatu n'umunani by'ibirarane by'amafaranga yari gutegekanirizwa abakozi batandatu bafitaniye amasezerano n'iryo vuriro anezinda yiragije arongoye iryo vuriro asaba mu ntwaro kubafasha kuronsa iryo vuriro ikindi cyuma gihinga umuyaga nkuba ngo kuko ngo koba karusho ku bijanye no kuduza uburyo iryo vuriro ryinjiza Odasi Hakimana Musitanteri wa komine mu Rutara ahumuriza ko ico kibazo yamaze kukimenyesha mu buyobozi bukuru bw'ishirahamwe Regidezo kandi ko bwiyemeje ko ico kibazo bugiye kugitorera umuti vuba mu Kayanza Patrick Sengimva ku baragisanganira isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'ine ishyirahamwe Floresta Burundi risaba ko aborozi baragira muri kino gihe ku mitumba ya bwatemba gweza na nyakabenga muri komine vyandi ntara ya bururi bohanwa ngo biboneka ko boba bari mu baturiye muri riciri heze ibiti birenga ibice mirongo umunani kwijana by'ibiti byari byatewe n'iryo shirahamwe kuri iyo mitumbu y'umwaka Siate ndayikunda muhanuzi wa buramatari ajejwe iby'ubutungane avuga ko bamwe bamaze gufatwa barahanwa mbere ngo hari n'abafunzwe n'inkuru tubaza zeno nzambimana muri uyu mwaka w'iteragi ibiti wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira bibiri na mirongo ibiri na kabiri ishyirahamwe floresta burundi ryari ryateye ibiti harimo iby'imikaratusi karitirisi hamwe n'ibibana n'inimo birenga ibihumbi ijana na mirongo icenda ku mitumba ya bwatemba gweza hamwe na nyikabenga muri komine ya vyanda intara ya bururi ngo hakaba hari mu ntumbero yo gusubira kwambika iyo misozi ihanamiye uruzi nyengwe nk'uko bivugwa na jean marie ndayikeza ajejwe imitumba muri Floresta ibiti ngo byatwaye amafaranga arayenga miliyoni mirongo ibiri z'amarundi ariko rero ngo ikibabaje ngo ni nuko ibice birenga ku kwijana by'ivyo biti byatewe kuri iyo mitumba ngo byaturiwe n'imiriro ya Nyakanga yibonekeje muri iciri iheze muri komine ya byanda. muri kino gihe naho ngo aborozi bakaba bikikamukiza mu gucakuragira umuyonga kuri iyo mitumba bigatuma byakozwe na Floresta Burundi bitibonekeza ngo bigaragare Jean Marie Ndayikeza asaba abajejwe intwaro gushiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo iyo miriro nyakanga muri komine ya byanda ishobore gutuzwa Anosete Ndayikunda umuhanuzi ajejwe iby'ubutungane mu biro vya Buramatari w'intara ya Bururi avuga ko aborozi bamaze gufatwa bahanwa bagacibwa amadabu, abandi nabo mbere muri kino gihe ngo bakaba bapfunzwe kubera ngo baragiye imiyonga anonsi yacu ndayikunda agasaba abanyagihugu bose harimo n'abakozi ba Floresta Burundi gufasha mu gudoma ko urutoke izo nkozi z'ikibi ziturira zikongera zikaragira umuyonga kugira ngo zihanwe hisunzwe amategeko n'arijya kuragira ku mitumba muri kino gihe bibujijwe ibyo byose bikaba byavugiwe mu nama yo kuri wa gatanu yo kurabira hamwe ibikorwa by'ayo mashyirahamwe afasha mu iterambere mu ntara ya Bururi inama yari yatunganijwe n'umugwi w'igihugu uje no gukinga no gutekaniza kazoza abanyagihugu i Bururi Zeranzamba Imana Radio Isanganiro irize ubahwe numumenyesha makuru w'inkino akurikiranira hafi ibijanye n'iryo higanwa akavuga ko gishasha muri uno mwaka ruko iryo higanwa ritunganijwe mu gihe kitari kimenyerewe biturutse ku bushuhe bwibonekeza muri Qatar yongera ko ikindi cyatangaje abantu benshi aruku ari ibura ry'igihugu cy'ubutaliyano gisanzwe gifise ibikombe byinshi by'iryo higanwa amastade kuko ku mastade umunani azokwakira inkino dusanga harimo stade zigera kuri zitandatu nshasha ni kuvuga bahereye hasi uretse uko harimo n'izo basanuye ivyo rero bikaba vyarabatwaye uburyo bwinshi ikindi naco nuko igihugu cya Qatar cyari gisanzwe ari igihugu cyakira cyane ba mukerarugendo e, n'ubu rero twarabonye yuko bahinduye cyane amahoteli baratunganya cyane n'ibindi bibanza byo kwakira ingenzi uravye ayandi mahiganwa y'ico gikombe cy’isi yose yaramaze imyaka aba gishasha muno mwaka cibonekeje cyo ari nk'icayi ikintu umuntu yovuga ca mbere nuko rino higanwa ritunganijwe mu kiringo kitari kimenyerewe twari tumenyereye kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu gushika mu ntango z'ukwezi kw'indwi ariko ubu murabona yuko inkino zibaye ku icumi na rimwe n'uko icumi na kabiri bivanye n'uko mu gihugu cya Qatar mu kiringo c'ici haba hashushe cane gose aho hashobora kwaba ba dogre hafi mirongo itanu bahavuye bazishyira muri kino kiringo baba babona yuko n'imiburiburi ubwo bushuhe buba bwagabanutse ikigira kabiri twovuga yo kuzoshika kure kuko ibindi bihugu ngo bifise urugero rudashimishije n'ubunyene Elize niyubahwe Afurika ibihugu byaserutse ni ukuvuga Maroc Senegale Cameroon Ghana na Tunisia ibihugu nka byose byari bimaze kuhonyora muri icyo gikombe cy'isi yose uno mwaka turabona yuko nka Senegale cari igihugu ku by'ukuri gifise abakinyi beza cyane turabye nk'uko kuntu cyatwaye n'ihiganwa ry'igikombe cya Afrika kane turabona ko ari umugwi ku by'ukuri woshitse kure ndetse turabye runo runganywe guno mwaka gumu guserukira igihugu wa Senegale rugomba gusa na rujya runganywe rwo mu muri bibiri na kabiri gwarimwo Ferdinand Kori Kariu Fadiga e, n'uyu nyene mumenyereza Alius n'abandi kiretse yuko rero kizigenza wabo uyu Sadio Mane atazoja muri iryo higanwa kubera ko yababaye mwivi baranarikora azomara n'amezi atatu adakina Maroc nayo ne turabona ko ari igihugu ku by'ukuri gihagaze neza cyane gishobora gushika kure ibihugu ku by'ukuri tubona bifite urugero rubayabaye ni Ghana na Cameroon ariko ufashe nk'iyo migwi y'abarabu Tunizi e, eh, n'ahatari cyane turabona ko ko nka Maroc na Senegal ari ibihugu bishobora gushika kure ariko ibindi turana ko urugero Francine Ndeho ubwa Nigeria yabashikirije nkaba ndabifurije kubandanya muryoherwa n'ibiganiro bice kuri radiyo isanganiro mu kandi muraza gukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru umuyobozi w'indero muri komine gitega yisubiye ko uko niko ikinyamakuru rava de l'enseignant cyandika mu ijambo ry'umutwe aho kikaba gishaka kuvuga akanyamuneza urongoye sendika y'abigisha konapese muri komine gitega Yagize nyuma yaho uwo muyobozi w'indero afatiye ingingo yo guhagarika ibibazo bisa byahora bikorwa n'amashuri yose yo muri komine afise igice cy’inyuma y'ishure nshingiro asigura muri icyo kinyamakuru ko ivyo bibazo vyahora bifise utunenge twinshi kurusha ibyiza vyazana ngo kuko byari bitunganije nabi byatwara umwanya munini abigisha iyo bariko barabitegura bagaca batakaza umwanya wo kwigisha niho imbere Dieudonne arongoye sendika y'abigisha Konapes muri komine Gitega abandanya yerekana mu kinyamakuru La Voix de l'enseignant ko ari ibibazo vyibwa cane n'abanyeshure abandanya avuga ko haba baserukira abandi mu masendika y'abigisha abayobozi b'amashure eka n'abigisha nyene babandanye rugamba kugira ngo ingingo y'umushikiranganji yerekeye ivyo bibazo bisa zahora bikogwa n'amashure yose muri komine mu runani biveho ku rwego rwa komine yose no mu mashure shingiro ariko ibibazo bisa ku mashure yegeranye examen en réseau mu gifaransa bigumeho ubutunzi bw'amashirahamwe sangwe ntibwifashe neza na gato mu ntara ya Rumonge nkuko byemezwa n'userukira ayo makoperative mu ntara bikaba byandikwa n'ikinyamakuru buhundiye ko cyasohotse muri indwi turangije bagenzi bacu b'icyo kinyamakuru babandanya bandika ko kubera ibyo buramatari w'intara ya rumonge yategetse abarongoye igisata cy'ubutungane gutangura gushengeza abo bose bijya amafaranga n'ibikoresho by'ayo mashyirahamwe kandi ko mu gutangura ibikorwa byayo leta yahaye koperative imwe imwe yose umutahe w'amafaranga angana na miliyoni icumi y'amarundi amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ikomine ya nyamurenza mu ntara ya ngozi isigaye ifite ibitaro byayo nitorokanizo ry'amakuru ya BP rivyandika mustanteri w'iyo komine Cesarian Nizigimana aremeza yuko inyubako zikenewe ku bitaro ziriho kandi zimeze neza ariko ngo nta bikoresho n'abaganga bakwiye ku rwego rw'ibitaro bararonka naho bafise umuganga umwe yanonosoye umwuga muri kaminuza n'ibisata nk'icyakira abakenyezi bibungenze hamwe rero n'ikiraba abana ibisata by'ingirakamaro ku banyagihugu bose na cyane cyane abakenyezi n'abana mu gihe uburundi buriko burungika ingabo muri ico gihugu ngo zifashe nk'uko bwavyemeranije n'ibindi bihugu byo mu karere ka afurika Buseruko kugira bigwanirize hamwe umwasi w'amahoro net presse yandika ko intumwa za kongo ariko zigizwe n'abanyepolitike hamwe n'abari mu mashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike zibibona ukundi buzasabye umuhuza ko abategetsi b'u Burundi boganira n'imigo y'abarundi yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwa Kongo nka Tabara hamwe na FNL irongowe na Aloise Nzabampema ico gisabo nete presse kandika ko Uburundi butari buciteze na gahoro yavutse itariki cumi n'indwi munyonyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane muri zone cy'ibitoke mu gisagara cya bujumbura akaba afise impamyabushobozi yakuye ku ishuri y'imyuga ryitwa saint jean yagiye mu bufaransa ajyanye n’ababyeyi biwe ubu rero ngo hari ishyirahamwe riheruka kumwemerera ko yogira imyimenyerezo mu mahiganwa y'abanyamideli bagira defile azoserukira amasosiyete nka Gucci adidas n'ayandi Nino ngaha rero turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru kundwi dusozereye mwayashikirijwe na Francine Ndio kubgayo afadikanije na Leonce bitariho ibihe vyiza nga hose muherereye naho ubutaha amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru